Elfrida André estis Sveda organisto, componistino, dirigento, cae la granda pioniro quio rompis multa in baroin, quioi limigis la musica in agadon de virinoi en Svediu. Xii estis filino de progresema curatsisto, quio apogis sian filinon per leterae cae personae discutoi cun deputitoi, por changi la legion quiu mal permesis al virinoi profesie labori kiel organisto. Iesia dexes iarajo, si diplomigis kiel organisto ce la regia Sveda Academio de Musico. Tir, si farigis la unua virino en Svedio quiu ricevis tian diplomon. Si devis lerni kiel extermura studento, char ne estis permesata al virinoi la eniro al la academio. Post la diplomillo, si devis batali dec jaroin por unue atingi shangron en la restricta legio, cae poste ancora contraustari la socien convencioin por effective ricevi nomum kiel organisto de catedralo. Dume, si studis componadon sub Ludwig Norman cae Niels Gade, cae successis en la lucto por aliai raitoi. Si helpis realigi alia legian shangion, per quiu virinoi povu esti dungitai kiel telegrafistoi. Elfrida André igis la unua sveda virino telegrafisto, malfermante labor mercaton quiu baldau igis popular apostudo de virinoi en Svedio. Siai clopodoi por aciri locon en tia vira mondo sequis divers manieri. Pri la premiero de sia unua sinfonio ce la Hamars teatro de Estocolmo, si scribis en sia tag libro che la musicistoi intense malgiuste ludis. Si cae sia fratino retirigis de la teatro quiam la lasta movado comensigis char la violono iris malantau la orchestro. La criticistoi estis speciale acrai pri la vergo. Convinquita decía patro, el Frida André audoprovis cune concep viroi por la posteno de organisto en la catedralo de Gutenberg. atendo y cae esperoi, si estis uno anime aceptata de la jurio. Tiel, si farigis la unua virino organisto de catedralo en la tuta posteno que un si conservis duncia sia vivo. Si consideris que la componado de sinfonio estis la play alta stadio por verquisto. La facto que existis nec virinai componistoi, nec virinai dirigentoi donis al si la senton de discriminatio. Kiel catedrala organisto, el Frida André organisis serion de popularai concertoi, presentante proximume hoc cent programoin, en quiui si includis quelcain el siai sinfonioi. Tiel, si establis sian reputacion kiel la unua sveda virino quiu dirigentis symphonian orchestron cae quiu verquis organ-symphonioin daure presentatai gis nun. En considero de sciei atingoi, scie estis electita membro de la Sveda Academia de Musico. Por la malfermo de la Regia Opereio en Stocolmo organisigis opera concursu al quiu el Frida André presentigis cun opero nomita Fritiof Saga, verquita cune cun la dramistino Selma Lagerlof. Malgrau que ili ne atingis la premion, el Frida poste el tiris de la opero du orchestrain suitoin, kiwi iigis siei plei conatai vergoi. Si anca componis tri sinfonio in por orchestro cae du por organo, plura signifain chambrain componajoin, chambra in same ki el pezzo in por organo cae piano corusain in meso in en la sveda cantato cae canzonoin. la opposizio al virino i ki cae musicisto i componisto i crescis en la 1880 iaroi. Tamen, cae paradoxe, a la pionira voio de Elfrida aligis aliei svedai virinoi cui ancau comensis musice brili. Nome Laura Nietzel, Valborg Aulin, cae Helena Munchtel, cui sequis in pagioim lau Dave Lewis, post jarcento de forgeso, la musico de Elfrida Aldre reaperis en Svedio, char gi estas tecniche solida cae iom pli esprim plena o la musico de siai svedai santempuloi.